Բարև հայրենակիցներ այսօր օգոստոսի 19-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ ամսվա մեր ծրագրում Հոլանդիայի հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միությունը այս տարի պատանեկան ճամբար կազմակերպեց Արցախում։ Մանրամասները քնարբաբանը կներկայացնի հերախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա կպատմի Հադրութի շրջանի Ջրակուս գյուղի մասին։ Նրա զրուցակիցն է Ջրակուսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարուհի Բելա Արուշանյանը։ Օրվա դրաժամը կամ փոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հոլանդիայի Հոյդա երիտասարդական միությունը 7 տարի Սփյուռքում հայապահպանության ծրագրեր իրականացնելուն զուգահեռ այս տարի նաև պատանեկան ճամփար կազմակերպեց Արցախում։ Միության ատենապետ Նուբար Վարդանյանն է պատմում միության ստեղծման եւ գործնեայության մասին։ Հոլանդիայի երիտասարդական միությունը, որ ճանաչված է նաև որպես Կարեկի Նիժեր երիտասարդական միություն, 7 տարի առաջ հիմնադրվավ, ուրեմն այս տարի մենք դնիշենք 7-րդ ամյակը միության եւ առաջի օրերին մենք զբաղված էինք հայ թատի աշխատանքներով, հայապահպանման հարցերով Սփյուռքի մեջ, բայց մենք այս տարի չուզեցինք ճամանապակվել միայն հայտադ եւ հայապահպանում, այլ ուզեցինք նաեւ մեր հայրենիքի հողի վրա լալ, հատկապես Արցախը, որովհետեւ Արցախը մեզի համար քերխնդիր է եւ այդպես չէ որ Սփյուռքի մեջ միայն հայրենասիրական գոչերով մենք նպաստած կլանք մեր Հայաստանին։ Մտածեցինք որ անպայման պետք է մեր հայրենիքի հողի վրա լանք Արցախի մեջ, հատկապես որ Արցախը նոր պատմություն ունի եւ մենք հիմա որ արդեն հողի վրա ենք կզգանք այդ նոր պատմությունը, Մեզի համար կարևոր էր ձևումը ծառայենք այստեղի ժողովրդին, այստեղի պատանիներուն եւ ուրեմն միջոցներն մեկը պատանեկան ճամբարն էր։ Այդ պատճառով մենք որոշեցինք անպայման պատանեկան ճամբարը պիտի կազմակերպենք։ Այստեղ պատանեկան ճամբարը երկու կարևորություն ունի։ Առաջինը հիմնականը այն է մատուցել Արցախի բալանիին հայրենասիրական ազգային դաստիարակություն, դասախոսություններ եւ նաեւ ադոր գողքին այլ ծևի միջոցներ, որպեսի պատանին ավելի հաստատվի, բայց այս կարևորության կողքին նաև այլ կարևորություն մկա, այն է որ ինքնաբերապար կստացվի, երբ մեր երիտասարդը, սփյուռքի երիտասարդը շփում կնա ունենալ ուղակի այստեղի ժողովրդի հետ եւ կնա կամած կամած հասկանալ ժողովրդի մտահոգությունը, հոգը, ցավը եւ իհարկե պատմությունը Նուբարը հիշում է, որ ամեն ինչ ընդամենը 5-7 երիտասարդներով են սկսել։ Հետո միայն կամած-կամած նրանց շարքերը համալրվել են նոր անդամներով։ Ասկի 2-3 տարի առաջ միությունը շատ փոքր էր քանակով, 5-7 երիտասարդ կար, բայց վերջի իրադարձությունները միջին արևելքի մեջ իրակահայերու եւ սուրյահայերու քաղտը նպաստեց մեր քաղաքի բարելավման եւ այդպես մեր քաղաքը ավելի աճեց։ Ժամանակում առաջ 3 տարի առաջ մեկ խումբ կար, որը կորձեր։ Մենք ակումբ կամ կառույց չունեինք եւ կհավաքվեին երիտասարդները երիտասարդի մտուն ամեն ամիս կամ ամեն շաբաթ եւ երբ այս միջին արևելքի ադարսություններ եղավ եւ միությունը սկսավ կամաց կամաց աճիլ, պետք էր խումբերը սկսեին բաժնել քարիմը խումբերու եւ այդպես ալ եղավ եւ հիմա այսօր արդեն 3 խումբեր ունենք, որ կորձեն տարբեր շրջանների քաղաքների մեջ։ Բայց պետք է ասենք նաեւ որ այս տարի 100 տասնամյակի առիթով որոշ ողքեվորում արտնցավ երիտասարդներու մեջ եւ պատճառ եղավ որ երիտասարդները մոտենան դաշնակցության երիտասարդական կառույցին եւ ուզեն անդամակրվել եւ աշխատել կառույցի համար միության համար Զրուցակցից խոսքով Հոլանդիայի մոտ 20000 հայ է ապրում։ Տարբեր հայաշատ քաղաքներում ու շրջաններում գործում են հայ առաքելական եկեղեցին ու մի շարք հայկական միություններ մոտավորապես 20000 հայ պիտի լա հաստատ քարակ չեմ գնացել որովհետև վիճակագրություն չկա նախ կառույցը համայնքին այդպես է որ ազգային իշխանություն չկա եւ ուրեմն չես կնար վիճակագրություն ունես որովհետեւ ճիշտ քարակ հասկանաս բայց մեծ քարակով հայեր հավաքված են ալմելով քաղաքի մեջ եւ այնտեղ մենք ունենք մեր հայ արաքելական եկեղեցին եւ նաեւ հայրասիրական միություններ ինչպես օրինակ համետմենը Համայնքներում հայերեն երիտասարդները սովորում են Կիրակնորյա դպրոցներում, որոնք գործում են ինչպես եկեղեցուն կից, այնպես էլ մի շարք միություններում։ Ասպեջի դարներուն բավական աշխուժություն կա քաղաքի մեջը։ Այո, այսօր դարբեր կիրակնորյաներ կան, որ կգործեն քանեմ քաղաքի մեջ, ամստերդամ մայրաքաղաքը, ամելոյի մեջ, նաև այլ միություններ կան, որոնք կփորձեն դասավանդել հայերեն լեզուն, բայց ոչ միայն սահմանապակվել հայերեն լեզուն դասավանդելով, նաև ազգային տոները հիշել, եւ տոնակատարություններ անել։ Ասոնց կողքին նաեւ այս նույն միությունները կրցան աստարի համախմբվել եւ բավական լավ աշխատանք տարին 100 ամյակի առիթով։ Եվ ինչ որ եղավ Հոլանդայի մեջ այս տարի նախադեպ էր, ասկի առաջ այսպես մագարտակի աշխատանք չեր եղած Հոլանդայի մեջ գրանցել։ Եվրոպայում հայերի ձուլման խնդրի մասին ահա թե ինչ է ասում Նուբար Վարդանյանը։ Պատճառները մեկը գերեւի Եվրոպայի քրիստոնեությունն է, այսինքն հայը օդար չզգար իրեն Եվրոպայի մեջ, այլ կմտածի որ ինքն է քրիստոնյա է եւ ասիկա պատճառ կլա որ ինքը երիտություն չի պահպանե, հակառակ օրինակ միջին արևելքին, երբ հայը դակսաբար պիտի անպայման երտա հայրամիություն, որպեսզի հերո մնա իսլամական ավանդույթներն, կրոններն եւ այլն։ Դժբախտաբար Եվրոպայի մեջ ասե վիճակը եւ հայերը ավելի ենթարկված են ցուլումի տարի-տարի է։ Ոչ թե միայն ցուլում, այլ նաեւ թիշվար բնավորությամբ է, որ Սփյուռքի մեջ կամ Եվրոպայի մեջ հայը պետք է գիտակցի, որ ինքը անպայման եթե պետք է դիպի երթա, ուրեմն պետք է երկիրը լա Հայաստանը։ Երիտասարդը դժվարությամբ է, որ պետք է հասկանա իր ժամանակը անցնե Եվրոպայի մեջ, իր փողերը ծախսե Հայաստանի մեջ։ Բայց բարեբախտաբար այս տարի օրինակ մեր երիտասարդությունը որ որոշեց կազմակերպել ճամբարը, գիտակցաբար այս հասկացողությունը մեկ կողմից գեցին եւ եկան Արցախ։ Շատ հեշտությամբ կրնային օրինակ եկան Ֆրանսայի ծովերու ափերուն եւ շատ լավ ժամանակ անցնեն, բայց գիտակցաբար այս ինքնությունը կարթնա մեր երիտասարդների մոտ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բավայանը։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է نظرني فوق مشوخه օգոստոսի 19-ի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկուշաբթի ծուրփատ 15-ից 20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այժմ ասենք Խաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրկոյանին։ Հերթական անգամ Արցախում է ժողովրդի բարեկամ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի լորդերի պալատի անդամ Քերոլայն Քոքսը մի խումբ ուխտագնացների հետ։ Վերջերս ուխտագնացները կանգ առան Բերձորում։ Նրանք հիշերեցին Հակարի կետապին պատրաստված ճամբարում։ Հուրերին Բեզորի մուտքի մոտ դիմավորեցին շրջակազմի ղեկավարի տեղակալներ Արտուշ Մխիթարյանը, Հակոբ Սայամյանը, աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Ավտյանը։ Անգլիայի Լորդերի պալատի ներկայացուցիչը նշեց, որ Արցախն իր համար հարազատ երկիր է դարձել դեռևս պատերազմի տարիներից։ Նրա հիմնադրած բարեգործական կազմակերպությունը ստեղծվել է աջակցելու Արցախին ու նրա նման երկրներին, պայքարող առաջադեմ ժողովուրդներին։ Քերոլայն Քոքսներ խմբի անդամներին, որոնց մեծ մասն առաջին անգամ է մեր երկրում, պատմեց Արցախյան գոյամարտի, այդ օրերի հերոսների, իր օժանդակության ստեղծած վերականգնողական կենտրոնի մասին։ Խոսելով Քաշաթաղի շրջանի մասին ասաց, որ հայ ժողովուրդը մշտապես ավերակների վրա է հիմնել ու ցակեցել իր երկիրը։ Նշեց, Խորպերտերում առաջինը հիմնվեց եկեղեցի, հիվանդանոց, արվեստի դպրոց, թանգարան։ Այս ամենը միայն հայ մարդը կարող անել կար ժամանակում։ Պարոն Ուղուն շնորհակալություն հայտնեցին Արցախի Թրկարար պետական ծառայության նախկին պետ Ասլան Գրիգորյանը, ով ղեկավարում է ուխտագնացների կոմունալ ասարկումը, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի ներկայացուցիչը Ստեփանակերտի վերականգնողական կենտրոնի տնօրենը։ Ուխտագնացների շարքերում են նաև Արցախյան գոյամարտի մասնակից աշխատաններ, ովքեր բուժվել են Ստեփանակերտի Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում։ Նրանք նույնպես երախտագիտություն հայտնեցին, որ բարոնուհի իմնած կենտրոնում իրենք ու նույնչակատագրին արժանացած շատ ազատամարտիկներ են բուժվել։ Արտասահմանից եկած բոլոր ուխտագնացները որպես նվեր ստացան հայոց մեծ Եվերնի մասին պատմող գրքեր եւ սկավառակներ որոնք արկածվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Հաջորդ օրը Քերոլայն Քոքսի գլխավորած ուխտագնացությունը շարունակվեց Բերձորում։ Ուրերը Բերձորի Սուրբ Ամբարտման եկեղեցու մոմ վառեցին։ Այցելեցին Արցախյան գոյամարտում նահատակվածներու շամալի, Բերձորի երկրագիտական թանգարան, այլ մշակութային օջախներ։ Երեկոյան շարժվեցին դեպի Շուշի եւ Ստեփանակերտ։ Հերախոսագծում Զոհրա Բրկոյաններ։ լուսավոր արահետ մեր տան մոտ հուշեր որ պատմում է փողոցն իմ ծանոթ ինչ էր եղա ինչ էր տեսան իմ փողոցի քարերը հին ես փողոցով այս քայլում եմ կրկին գիշեր Եվ աստղեր երկնային կամարում Հուշեր իմ հուշերը որ չեն վերջանում Առաջին սեր տեսնես որտեղ ես դու հիմա Իմ ընկերներ տեսնես որտեղ եք ինչ եղա Ես միայնա աստղերի տակ սպասում եմ Խնդքամին ինձ կտրեց եւ տարավ քաղաքից եւ երաց ինձ դարձավ պարասա լուսաբացը կոնդում նետակում հուշեր որ փողոցը նորից է պատմում եւ բդտվում անվերջ դառնում է փողոցից այս երկը հին ես չեմ կարող մոռանալ մեղեդին գիշեր սերիս իմ չկա պատասխան Հուշեր, որ իմ հետ միասին մեծացան Առաջին սեր տեսնես, որքան ես դու փոխվել Իմ ընկերներ տեսնես, որքան եք ծերացել Ես միայնակ աստղերի տակ հիշում եմ Դրեց եւ տարավ քաղաքից Եվ երաս ինձ դարձավ հարասատար Սպոխոցնի ես մի մոլոված Ձունքի եկած անարակ կովորդին է Դու գիտես, նույն եմ ես, ես կոց Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա կպատմի Հադրութի շրջանի Ջրակուզ գյուղի մասին։ Նրա զրուցակիցն է Ջրակուսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարուհի Բելա Արուշանյանը։ Հադրութի շրջանի Ջրակուզ գյուղը Ուխտաձորի ենթաշրջանի գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրում ընդգրկված համայնքներից է։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 Արարող բնակիչներ, սպասումներ ու ձեռբերումներ անհնար է, որ չլինեն անխուսափելի, բայց ոչ անհաղթահարելի խնդիրներ։ Ջրակուսում գլխավոր խնդիրն ըստ Բելա Արուշանյանի շարունակում է մնալ հանրային տրանսպորտային միջոցների սղության հարցը։ Ուխտաձորի տրանսպորտից օգտվում, գալիս է մեր գյուղով անցնում։ Կարող ապատահի դուրս գանք կամ տեղ չլինի նստենք, նորից հետս տառնում տոն, կամ էլ չլինի ընդհանրապես։ Նոր մեքենային տրամադրալ, ուշակյամ քինամ ինքը։ Օրփաթորը Մարիամաձորի տրանսպորտն ան գալիս գնում, երկու շաբթի օրը հադրուտից են տրամադրում։ Մշտական չի լի, եթե այնտեղից եկողա ավելի հարմար է։ Իմանում ես, ես ինչ ժամին ինչ տյալվա անցնի։ Հադրուտ գնալի համարել էլի դժվար է, Ընդհանրապես Ավանի հետ մեր կապը կտրված է, տենց է ստացվում։ Մի հարցի համար պիտի մեքենա բռնես 1200 դրամը այստեղից մինչև Ստեփանակեր, 700 դրամ մինչև Հադրուտ։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Արդեն մոտ գիշեր է, բայց վարեն դեռ իմ հուշերը Թվում է թե դու հպվում ես ինձ, բայց դա խապկանք է մի նոր Չեմ արնում էլ քո բույրը գերով, դու ինձ ընդմիշտ լքել ես այսօր Չես ասել ոչ մի բար, ոչ ինչ, չես ասել ինձ ների Ուզում եմ հասկանալ մի բան Միթե սա էր ոչ սերը Որն էր պատճառը ինձ ասա Միթե քիչ էր քեզ սերած Պատասխան տուր հարցիս դու հիմա Որն էր սխալը իմ ինձ ասա Գիտակցել որ սա վերջն է Հավատա այդքան հեշտ չէ Եթե իմ սերը քեզ այլևս ինչի սիրելիս վերադարձու քեզ հետ ապրածը օրերը իմ կյանքի ամեն րոպեն ամեն վայրկյանին գետորից նորից վերադարձու սիրո հավատային վերադարձու հոգուս այն մասը որ Բարեկամներ, օրվա մեր հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջոն Դրայդենը, անգլացի պոետ, դրամատուրգ, քննադատ, Ջոն Ֆլեմսդիտը, անգլացի աստղագետ, Գրինվիչի աստղադիտարանի առաջին տնօրենը, Սեմուել Ռիչարդսոնը, անգլացի գրող, 18-ից 19-րդ դարերի հուզական գրականության հիմնադիր, Ժան դե Օբերվալը, ֆրանսիացի պարող, բալետմաստեր, կատակերգական բալետի հիմնադիր, Ժան դե Բերանժեն, ֆրանսիացի պոետ, Ջեյմս Նեսմիթը, անգլացի գյուտարար, Յուլիուս Մեյերը, գերմանացի քիմիկոս, Օրվիլ Ռայթը, առաջին ինքնաթիռների ամերիկացի ավիակոնստրուկտոր, Ջորջո Էնեսկուն, ռումինացի կոմպոզիտոր, ջութակահար դիրիժոր, Կոկո Շանելը, ֆրանսիացի կոտյուրե, Գիլբերտ Ռայլը, անգլիացի փիլիսոփա, լեզվաբանական փիլիսոփայության հիմնադիրներից մեկը, Օգդեն Նաշը, ամերիկացի պոետ, Ջեյմս Գոլդ Կազենսը, ամերիկացի գրող, Մալկոմ Ֆորբսը, ամերիկացի հրատարակիչ, Ուլարդ Բոյլը, ամերիկացի ֆիզիկոս, նոբելամրցանակակիր, Էդուարդ Ավակյանը, հայ բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ, Ենգիլանը, Դեփ Փյուփլ ռոքմբի երգիչ, Վլադիմիր Կոնկինը, կինոյի եւ թատրոնի ռուս դերասան, Ջոն Դիկոնը, անգլական Queen խմբի բաս գիտարահար։ պիտի փրկենք այսօր մեր սկացմունքը լուսավոր ու փախչենք այս աշխարից մեղավոր մենք պիտի փրկենք այսօր մեր սկացմունքը լուսավոր ու փախչենք այս աշխարից մեղավոր